Eta sibotarrak partikularski hunki duti eben txedi haikin, bena, hoetaik egin zaie bardin laguntza hoi, ekarpen honi esker, gazna tegien geua, hoai, segurtatuik da, naiz eta partelian teke bai indar bat egin beharko dien, betian hoki kooperatifen prezidentak, aitortzen du, uste beno habo sos bilduik izan dela. Bai, uh, bon, uh, guk uh, eh, go ezai ginean helbu, galtatu ginean uh, feng presentatu ginen proxa bat nune eh, behoita sortzi mila euro eta heltu nahi ginen, mena bon, ez ginen eh, sekul uste eh, hoita hamar mila euro eta heltuko ginela. Ah, be bai, bon, guetako egia duk e, izigarriko kambioa dela, e, hantxez gutigo beharko diagio amprentantu bankan. Hordin, e, voilà, e, Bilzarna usian da deliberatu e, parte jant uh, eh, e ebe, bom, deja eman zian crowdfundingan, bena, bom, hor egiazki eh, ofizialki galteginen eniagio bako txai parte bate finanza parte tipi bat, eh, investizamentian henin, eta, bom, berginik ek heltu hanitsa zorgutik oeki goe lanen pakatzea eto aio ondoko oai helbuia da, dagun martxoko prestig izatea, gazna egile berriak batzarian egiteko, galtua baita, eta beharrezkoa den gazna sartzen emendatze baten nuen keiteko, so sartze emendatze baten nuen keiteko, ebai, ondoko desafioa dela erraiten du berri zebetian hokik. Ba, ina, hiz eta ontsa lagendu izan gen eh, bon, guk eh, politika aspaldik uh, urtetan beti izan duk, uh, laboier euh, justo frezen urteko euh, euh, eh, frezen pagaztia zian hor eh, eh, din bon zinez guti duk saihetxe uh, ezaik izan eta ordin, din bon ginean batea bantzuik material berri hoien pakatzeko. pagatzeko <clears throat> hor gutik deliberatu ebe goe projet horrentako jente hoen lagungoan galtatzea eta bon, eh, crowdfunding hoi uh, eh, untsa eta eskertzen diak eh, jentik uh, apeprez hoita hamar mila euro eta hoita hamar mila euro anbiltzea heltu behikia. Hala, eta hoita hamar mil euro otat erran bezala, erran behar da argiki ez, ziela arenkuak gaintitzen ahal hoi duja uste e betian hoki berrize kooperatifako presidentak. Bai, bai, hola, hoi duk bai erraiten bezala kursa bat dukek zen eta uh, euh, lanek behar die eh, halbezain zalhe eginik izan gazna sardadin lanen pakatzeko ordin uh, bon, badiagu beharri parte bat deja marxan dena ahalgutuk orta ikasten eh, lehen gaznen hartzeko ena dagun, dagun bedatzeko ordin baita oso betatzen gela behar lan handisenek fini izan baita. Eta hoai, bako txakemandian, heinean, opaien prestatzen idea hor eh, dien, sien eskaintza egin balin baduzie. Edoz baduzie egin one hor du da, eta egin ik balin baduzie sien opaiak heltu behar luke. Hoa